Ebe Andre eta Vivi goikien egun hon? Egun hon. Egun hon. Hor dian, uh, eh, bespikatuko daikizia minibat zer bat duzien plantatuik hor, zerren bat utzie, hiu, hiu gaisa eipatzuna hibe izuntien, lehen lehenik agian importanten hori duitzen zitakeni, mentuz trompatzen uker ganen duzie, trompatzen izan ez ala ez, be, uh, espikatzen hal duzie, ja zer den. Inkesta, inkesta bat, enetako, bai, hola, hola deituko konuke inkesta, uh, lan euh, mundiaz, euh, badia jente euh, hanitzak lan ikiten bena pobreak dia, edo pu uh, sufritzen die, hmm. sufritzen dia, e nahiz eta lan, lan bat, enplegu bat badien, Ordin, uh, pentsatzen dugu, baldintza txarretan lan egiten dugunean, uh, ez duk mintzatzen anitz, e, ez duk eipatzen. Eta e, esustut, hola, uh, e, Siboko txipi bat, batian, bada, bada beldur bat mintzatzea, zen be, beldurra da lana galtzea. Eta ordin, nahi genuke, bala, egin, Eh, elkaizketak egin, uh, trukaketak uh, eh, elkaizketak bai. Eta jakiteko, uh, ba, zuindien uh, baldintz txar hoiek, eta uh, elkartarsunak sortarazteko, uh, uh, dien artean, mm

Anonimoki hori ba bai, anonimoki, bai, bai. Ba, Publicitatea egiten eginen dugu, eta hori jenteak entzunen die, eta goe, goe ingana, goe gana eta geho eta espero, espero dugu, geho eta abo, izan dira goe gana eginen dien jenteak. Eta ideia, ideia nuntik jinda, zer da, uh, beste eskualdetan ikusi den ideia bat edo hebentik sortu da ideia hoi? Bate, bate, euh, bai, <laughs> hemen sortu da ideia. Zeren, ba, voilà, euh, badakigu euh, sufritzen uh, dien jente gusiek, ez die gilet joan bat uh, ezarten, eta ez die manifestazio horat uh, joaiten, eta pentsazen dugu, behar dugula, ba, jente hoiekin mintzatu eta elkartatu, eta hori da ideia ezin dugu äh, manifa egin äh, bazterin äh, ustez jente horiek. Baduzie bigren gaitza bat ebai, ähm, inbea zunien erran, maiatzen lehenan, Beita hor uh, jatuzko defilea hor mauleko kariketan eta behazken urte horietan ikusten jagu batek ben aldetik, bestek ben aldetik nahi zunean algarrekin egindezen, hoi bai, important? Bai, Ha, duzu eta zpetia piti bat akorratzen ben hartin. Dizuen dako herri txar, fe ez herri txar, baina bordele, heben, maulo nietutsu. Bilkezo horrek eta agerrek egin, erre dukez horrekin malezi, malukin guia. Tutsu, tutsu luz egitia, guan baten entzia Bon,

Zeren, eh, bara, oaiko egoera hortan, eh, pentsatzen dugu momentia dela manif bat baizik egitea eta junta bat eh, mm. e, pistea. Unxa. Eta azken hitzordia duzie hor maiatzen lauan, hotx hiu egin behantago, garratuik duzie hor eh, programa ikusten jat, maiatzen lauan hor gotan jintzukia, sigurago, parkur zante delako hortan, uh, bilaldi hor, iztek antola gaiten aldean, ez mena bon. han gehi duzie zerbait antolatu, zer da? Baina, bez, a berzu jentika hor, afe, jdibilazi, eta diskutat uh, eh, gehaun hartin, jentik kurentin zerazi, zige haiten den, haben, ko, nahi dena izitan zue sonu, eta otai badukezu, hola. Untxa, eta zer badateke besteik? Ebe izlen da ez da bai da gue artean, jiren jenten artean, eta ebai konferentzia bat, e, e, mintzaldi bat erranen e, nuke, uh, e, iutan hori eta sortzi aibuz, e, me 68 uh, frantzesez erreten dian bezala, eta animatzeko eginen da uh, movement du 22 marzen um, mm, kide bat, eh? martxoaren hogeita biko mugimendu, mugimendia sortu zen uh, Pariseko Universitateetan eta eta hordin e, Jean-Pierre Dutoy detzen dena jinen dela hortaz minzatzeko eta ikusteko eia paralelo sumait egiten alden Uh, 68 eta oaiko mugimendu en artean edo ez, edo zuin eta edo, nula piztu da, nola nula, nula hilden jakiteko, Unxa, bestakiat, zerraiten ahaldugun beste ikzien hartin hor, ikusi jagu hamar bat zindela, oan oegun, mobilizazionia beti hor duk. Zien hartin nule gaiten, esposatzenia testela beti aiza, ideia, oen, bibilkatzea zerbaiten egiteko, heltzen zide, algarra komatzea, unxa? Bai, bai, zelen mugimendu hortan, me proposamena guziak hun, hun bezala hartzen dira Eta...

eta gotreta ni galdori paketa. Kosta, beti gogano, beti dutzu behea. nahi eman, abu gota, hori na. Duzta isa, fe, bo, bo, gio bo, zu nio ega iskiago, ke, bo, ego amena. E, na bo, be, eta... Istoia, baska, tuzu hola juta nahala, posibla. Eta hi, hi, hi, hatxarez ez nintzen lehen uh, aste, hilabete bat pasatu mhm. eta. Eta e, pentsatu, fe, dudalaik e, mugimendu zabal bat, eta idekia zela, eta mugimendu ez um, e, oso demokratikoa. Uh, gustatu zait, eta jeniz. Ebe biba, ziek,